Italiako hauteskundak aipaga ondoko minutetan, atzo iraganak eta emaitza ofizialak ez badira horreinoa atera, estimazioak zioten bezala, eskuineko koalizioak irabazidu, uneko bosten euneko begoita lauarekin, fratelli d'Italia do italiako anaiek alderdiko Giorgia Meloni izan daiteke lehen ministroa, antxur ara ala izanen da, beste emaitzetan uh, eh, oiek euneko goita bostekoa bildu baitzuten, beste emaitzetan Salviniren ligak euneko behatzia bildu du eta berruzkuneren fortza italiak euneko Stortzia hortik heldu dira euneko begoita lauak. Gurekin dugu Luka eh, Ritchie egunon? Egunon. Beraz uh, eh, italiara zira, eh, roman zira hori da? Bai, romakoa naiz. Luka, nolako giroa iga astelen goizuntan ultraskuinaren garaipenaren ondotik? bueno, a ver, azkenin ez da da sorpresa bat, ez? Azke, ikerketetan ja gutxi gora bera, eskumaen botoak, bueno, ja zan lega igual, le, salbiniko hori alderdi alek ja, e, pixka botu gutxiko, baina hori zaretate hori alderdi alderdia oso ondo guntzan, hori ikerketan zegoen ogeta dago, ogeta boz, eta ogeta dago, eta ogeta boz, e, dago, eta, bueno, ez da, ez da sorpresa bat. Ez da sorpresa. Eh, sorpresa txarra, claramente, baina hori... Eh, hori, sorpresa, sorpresa ez, sorpresarik ez. So, so, sorpresarik ez, baina giroan, giroan olakoa da, pentsatzut parte bat kezkatua dela, beste bat kontent? Eh, bueno, egia, egia zan ere bezaldien ez, ezkerran, eh, ez, ez, ez, ez, arazoa da ezkerran dagoen, e, amengo, amengo aure, alderdi demokratiko, e, ez da hain ezkerra, azken urtetan gero eta, gero eta ez, zentora juntzan eta falta eskerreko alderdi bat indar, indar batekin. Eh, eskerreko alderdi puro bat ez gaur egun ez da existitzen, no? badaude baina eh, adiez bat heldu zan, Unione Populare, eh, eh, euneko, euneko eta euneko, bat azio zer. Oso, oso gutxi. Orun falta falta hori eta beste alde batin, eh dato garantzena aparte menoni baina benetako lehengo alderdi eh abstentzioa da. Abstentzioa bai. ba, rekord, record eh, eh, moment Italian, Italian eh sandais record historiko eh uneko mazei. Eh makinatu azken nazi arteko auto eskunde da orain la urte 2018 eh ikasan euneko bedatzi punto gutxiago, gutxiago. Horren, bai. abstentzioa, hori, provokazioa bezala, abstentzioa erabatizu bat izude eskuna, eh, ez, eskuma, <laughs> abstentzioa, komparatzen bauzu meloni den alderdiekin, e, eh, ia, ia, apuntu gehiago. Bai, Euneko iruroko itala, oe, parte hartzea, azken aldean, 2008an baino, behatzi puntu gehiago, antxu amar puntu gehiago erran duzun bezala. Zer da, kanpainak ez du interesik eh, izan, hori da, edo? Bai, bai, bai, al, al, e, alderdiak, klaramente, eskumak dauka bere, igual bere munduan, eta ez bere, bere, bere botuak, e, eh, zinko, eta beste aldian, igual ez, beste aldian, eh, igual gero eta, e, gero eta distantzia gutxiko dago erdiarekin, eta gero eta igual jendea, ja ez, balore gutxiko ere moten dut, hau eta, eta ja ez da, ez da juten bozkatzen hori argita garbi, eta gero eta e, abstentzioa gero eta altua goi izango da. Ba, por lo azken, hori, amal urteetan, e, bimila eta ama irun, ja, e, hori, hendea ahuten zena, bostkatzea zen, e, e eta ama irun zen lehenen gurtea, e, e, uneko gehi, gutxiko, eltzen zan, eta hori, egun hori, un hori, hori, hori, hori, hori, hori, gero eta abstentzioa gehiago, gero eta jendek distantzia gehiago jartzen dut uh, alderdiren munduekin. Dai. Eta garamente abstentzioa egotzen bada egia hori, eh, eskuma dauka bere bere mundu txik, bueno, txiki, no, gara gure hain, hain txikia bere mundua, eta bezaldean ez. Bezaldean igual eh igual hori, herriarekin eskerra dagoa distantzia gehiago. Hmm. instituzioarekin hitz egiten badugu. Bai, bai. Igual, movimentu sozial asko, e, ez dute sinisten, adiez, e, eh, egun hauetan, manietan, ja, ikasle movimenduan, edo ikasle goren garguna ere, ekologismore munduarekin, ere, oso lotuta daude, eta kritikazko asko botatzen dut, bai, bai eskubira, bai eskerrera ere. Baina, baina gero ez dute bozkatzen. Hori, hori, hori, hori, hori. hori, hori, hori. Eh, Frantzian ere, izan zen, izan zen e, parte hartze txipi bat, hala ere, e, eh, erranduzu eskuinak baduela bere mundua, euneko berrogoita lau, e, boska zahaletan euneko berrogoita lau, antxu erdia, no, nola esplikatzen da? Bueno, egia zan, ikuste, ba, ikuste e, aher, konparatzen madugu azken autoeskundeekin, nik hori datuekin, eh, apartez 2000 eta emezortzin hori izan ziren nazioarteko autoeskundetan, gero 2000 eta emeretzin ere ziren Europako Parlamento, ez, eh, botoak. Eh, Orduan orain dela irurte. Orain dela irurte, eh, legak lortu zuen Europako Parlamentoko autoeskundetan, eguneko hogeita malau. Bai. Orduan egia zan eskuma jaba zeukan olako... Eh, ez, olako mundua. Bai, horrengoan, horrengoan melonik du, euneko antzu ogeita maro ogeita zaik, kakotz Hori da, hori da, man, lega, lega asko, hatz, asko heitzira, orduan, konparatuta, orain dela, iru urterekin, boto asko, lega, or, lega pasatu zan, bueno, europeko eh, eskundetik, eh, ogeita malautik, eta egun da euneko bederatzi. Orduan, boto guztiak, ze, botoak mugitu dira alderdi batetatik beste alderdi batera da, baina eskumaren munduan. Orduan, meronik hartu zuen legaren botoa, eta lega asko jeitzi izan. Orduan egia zan ja eskuba bat zeukan olako, ez, olako percentua, olako percentzak ebe bat zeukan. Bai. Bakarrik mugitu zan alderdiren barruan. Bai. Orain, zan, orain dela marurte betuzko niena, gero orain dela la urte ja lega asko ziko zan, eta gaur egun ja lega jaitsi, eta da meloniren txanda. Meloni azkean izan zan alderdi bakarrak oposizioa egon zan dragiren gobernuan, eta klaramente oposizioan bazaude orokorrean beti ez zeo zer erabazten duzu. Kasu honetan asko zera bazizu, kasu honetan esperientza boto egin hori ez dakit hori, ba, mm, ikerketan ja, ja entzun hori, hori, hori, hori, eh i tengo hori konfirmatu zuten ah, ikerketa guztia Luca Ricci al ere eh, Melonik eh, Meloni neofascista bezala kontsideratua da ultraskuineko alderdiko buru beraz ideia eh, ban ideia neofascisterekin eskuinekoak bere ganatzea horrek ere zerra nahi du ari dela Italia ere pizka bat gehiago eskuintzen Bueno eh nire ustez, konparazioa duzu legarekin oso zoan zegoa dira. Ba, igual irudiarekin, legari ez, e, estatu eh, espainolarekin ez oso lotura ondia okatere boxerekin, baina hori lega ere e, azkenen mundu Eta egia zan gero, eh, fascista daukate ere ultraeskuna, ultraeskuna dapa ere movimentu sos, bueno, movimentu sozial txiki bat, orduan eh, ultraesku indarrak ere jundira alderri txiki batera, e, uneko, iaia uneko bi, lortu, lortu ditu, dituzte, eta orduan, bueno, bai, konsideratzio hori gero igual, gaur egun piskatori kanpoan ere, atzerri, atzer, beste, beste herrialde antzio zer ikusi, eta igual hemen konsideratzio gutxi da hori, bai, hain, ez hain markat da igual, ez, fascista dela. Zer, bada, baina igual hemengo irudia, Italiko erdialdean igual gutxigo ikusita dago. Zen izan dira, zen izan dira bere argumentuak kanpaina hontan? Kampaina hontan, klaramente alde batin. Markatu zuen oso zondori ez, bera hori, eh, fratelli Italia, bera alderdi ezen zan, azken urtetan, alderdi bakarrak oposizioa egon zana. E, eta gero beti bezala hori, eh, markatu zuten oso berrien nortasuna, orduan ez beti bezala lega, lega dekin antzekoa, e, ez, e, eh, klaramente ez, er, herri aldea da beste, orduan klaramente migranten kontra, e, katolizismo ere bultzatu zunpio bat, baina nire ustez hori, e, eskuma bakarrik lega azken urteetan, pixka bat hori e, gaizki bilizan eta bera aprobetsatu zun. Alde batin pentsatzen, jendea pentsatzen dela, e, aurpegi berri bat dela, Baina azkenean ez da horre, azke, eh, Giorgia Meloni izan zan ere ministro berduzkon ere gobernu, gobernu batin. Orduan, hau zegi eza... Ez zan. Bera eita zen? Ez, bera ez, ez bera, bera izan zen, eh, Giorgia Meloni, oso oso gazte horan dela, du, amal urte, horako zezer, izan zen ministro berduzkon ere gobernu batin. Orduan, berak, ja parte hartu zuen gobernu batin. Ez, klarente ez, primer ministro, primer ministro ez, baina ministro batekin, ba, ministro, ministro bezala bai, bai, bai. Ados. Orduan, ez dauka alde bat irudi hori berria, baina ez dela berria. Luka, demora joan zaigu, hasteko eskertzen zaitugu gurekin izanik eh, goizuntan, pixka bat hobeki izagutu dugu hango egoera, eta segiongi eta beste bat arte. Bale, eskerriko.